Down now, down now now, ooh down now, ooh down now now, ooh down now, ooh down now now, down now, down now. firmamente, não tô correndo nem atrás de busão. Muito menos vou correr atrás de você. Tô no momento da vida que ninguém me engana, não. Quer meter o louco em mim? Essa faculdade de meter o louco, eu já me formei. Vai mentir pra outro que essa já nem cola treinado desde a infância, ó oh, meu bem. Hoje mete a pique e vai embora. Hoje nós mete a pique e vai que vai. Essa faculdade de meter o louco, eu já me formei. Vai mentir pra outro que essa já nem cola. Aqui é treinado desde a infância, ó oh, meu bem. Hoje nós mete a pique e vai embora. Hoje nós mete a pique e vai que vai mete a pique, vai que vai. Não, não, oh, não, não, não, não, não, não, não, Ultimamente não tô correndo nem atrás de busão muito menos vou correr atrás de você. Tô no momento da vida que ninguém me engana, não. Quer meter o louco em mim? Essa faculdade de meter o louco eu já me informei. Vai mentir pra outro que essa já nem cola. Aqui é treinado desde a infância, ó oh meu bem. De nós mete a pique e vai embora. Ah, hoje nós mete a pique, vai que vai. Nessa faculdade de meter o louco eu já me informei. Vai mentir pra outro que essa já nem cola. Aqui é treinado desde a infância, ó meu bem. Hoje nós mete a pique e vai embora. Hoje nós mete a pique e vai que vai. Hoje nós mete a pique e vai que vai. Não não, oh, não não, não, não, não, não, oh, não, não.